Վարշավայում անցկացվող արագ շախմատի աշխարհի առաջնությունում սենսացիոն հաղթանակ տարավ 17-ամյա ուզբեկ Նովդիրբեկ Աբդուսատարովը, որը տիտղոսը նվաճեց թայ-բրեյքում 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյացու նկատմամբ տարած հաղթանակի շնորհիվ։ Առաջին պարտիան ավարտվեց ոչ ոքի, իսկ երկրորդ պարտիայում ուզբեկ խաղացողը սպիտակներով հաղթանակ տարավ։ Նա դարձավ ամենաերիտասարդ չեմպիոնը արագ շախմատի աշխարհի առաջնությունների պատմության մեջ։ 13 տուրից հետո Աբդուսատուրովը եւ Նեպոմնյացին աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարսենի Ջոկոյանի եւ ամերիկացի Ֆաբրիանո Կարաունայի հետ վաստակել են հիմնամբողջ 5-ական միավոր լրացուցիչ գործակիցների հաշվարկից հետո Կարսենն ու Կարաունան գրանցեցին 3-րդ եւ 4-րդ տեղերը։ Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար այժմ ԱՄՆ ներկայացնող Լևոն Արոնյանը սև ֆիգուրներով մրցեց Մագնուս Կարլսոնի հետ եւ պարտություն կրեց 69-րդ քայլում։ Անգլիայի առաջնության 20-րդ տուրում Լիվերպուլը հյուրընկալվեց Լեսթեր Սիթիին եւ պարտություն կրեց 0-1 հաշվով։ 15-րդ րոպեին 11 մետրանոցի իրավունքը ստացավ Լիվերպուլը, սակայն եգիպտացի հարձակվող Մոհամեդ Սալահի հարվածից հետո սեյվի հեղինակ դարձավ դանիացի դարպասապահ Կասպեր Շմեյխելը։ 59-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց Լեսթեր Սիթիի անգլիացի հարձակվող Ադեմոլա Լուկմանը։ Լիվերպուլը 41 միավորով երկրորդն է եւ առաջատար Մանչեսթեր Սիթիից հետ 6 միավորով 41 միավոր ունի նաեւ երրորդ տեղում ընթացող Լոնդոնի Չելսին, Լեսթեր Սիթին 9-րդն է 25 միավորով։ Բարսելոնան հայտարարել է Անգլիայի չեմպիոն Մանչեսթեր Սիթիից Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող Ֆերան Տորեսի տեղափոխության մասին։ 21-ամյա ֆուտբոլիստի պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի հունիսի 30-ը հաղորդում է կատալոնական ակումբի կայքը։ Հրաժարագինը սահմանվել է 1 միլիարդ եվրո։ Ֆուտբոլիստի շնորհանդեսը Camp Nou ստադիոնում տեղի կունենա հունվարի 3-ին։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Բարսելոնան Տորեսի համար վճարել է 55 միլիոն եվրո, եւս 10 միլիոն եվրո Մանչեսթեր Սիթին կարող է ստանալ բոնուսների տեսքով։ Բարսելոնայում արդեն 4-րդ պաշտպանն է վարակվել կորոնավիրուսով հաղորդում է Սպորտեսը։ 18-ամյա Ալեքս Բալդեի թեստի պատասխանը դրական է, նա ինքնամեկուսացվել է։ Նրանից առաջ կորոնավիրուսով վարակվել էին պաշտպաններ Ժորդի Ալբան, Դանիել Վեսը եւ Գլեման Լանգլեն։